Sveicināti! Šeit Marijaņu tēvs priesteris Dmitrijs. Jau vairākus gadus katru otro pirmdienu Rīgas garīgajā seminārā es lasu lekciju kursu ar nosaukumu Ievads garīgas dzīves teoloģijā. Bet šogad es nolēmu darīt šīs lekcijas pieejamas plašākam klausītāju lokam nekā tikai daži semināristi. Tāpēc arī divreiz mēnesī nolēmu lasīt tās arī mūsu – Daugavpils Jēzus sirds draudzes virtuālā vidē. Tas notiek ceturtdienās vakaros, tomēr ne visiem arī tas ir ērti. Pateicoties Radio Marijā Latvijā pretimnākšanai šo lekciju audio versija var skanēt arī šajā ēterā. Aicinu jūs iedziļināties šajā teoloģijas jomā, kas nav tikai papļāpāšana par garīgam lietām, bet visai nopietna teoloģiska disciplīna. Bet brīdinu, Lekcijas nav ierakstītas studijā, tomēr varbūt tas ir plus, jo būs dzīvākas. Lai svetīga klausīšanās! Дорогие друзья, Labvakar! Ceturtdiena vakars, un mēs ar jums atkal tiekamies, lai turpinātu runāt par garīgas dzīves teoloģiju. Un eh, šodien eh, nebūs eh, pārāk gara lekcija, jo nodaļa, par kuru mēs runāsim, viņa ir diezgan īsa. Tomēr tā ir ļoti svarīga, tāpēc es arī prasīšu uh, mazliet jūsu uzmanības un koncentrācijas, jo kaut arī šķietami temats ir ļoti vienkāršs, bet ja mēģināsim tajā iedziļināties, es domāju, ka kaut kādās e, lietās katrs no mums arī varēs sevi atpazīt, un varbūt arī tas palīdzēs mazliet pakorrigēt savu dzīvi. Es atgādināšu, ka mēs nodarbojamies e, balstoties uz grāmatas Ievas garīgas dzīves teoloģija, kuru nesen biju sagatavojis un uh, publicējis. Un uh, šajā grāmatā ir ietvertas visas lekcijas, kuras es lasu uh, Rīgas garīgajā seminārā audzēkņiem. Uh, un šis priekšmets tā arī saucās - ievads garīgas dzīves teoloģijā. Un šodien, lai jau nevilcinātu, un lai pataupītu gan savu, gan jūsu laiku, uh, Eh, es aicinu jūs eh, parunāt par tādu tēmu kā dievbijas akti. Kas tas ir? Kā redziet, baznīcā bieži vien ir mm, tā, ka ir lietas, kuras šķietami ir paš, pašas par sevi saprotamas, pašsaprotamas, un eh, bieži vien gadās, ka visiem it kā viss ir skaidrs, bet tomēr, kad sāk iedziļināties cilvēks, tad nevienmēr viss ir skaidrs. Es atceros, kad es biju iestājies garīgajā seminārā, kā mūs mācīja meditāciju. Mums vienkārši pateica tā, ka, nu, paņem dievbijīgu grāmatu un meditē. Un tā arī bija mācīšana, jo šķietami visiem viss bija skaidrs, bet kad uh, mēs sākam iedziļināties šajā tēmā, uh, daudz, kas, daudz ko nācās faktiski iemācīties pašam, jo, protams, tas nav baigais pārmetums, uh, mūsu garīgajiem tēviem tajā laikā, bet tomēr jāsaka, ka viņi mazliet atstāja šo tēmu novārtā. Tāpēc arī šodien mēģināsim pieskarties vienam tādam tematam, kas tiešām ir ļoti svarīgs. Tātad, kā jau teicu, runāsim par dievbijības aktiem, un šķiet, ka visi, kas vēlējās šodien ņemt dalību šajās lekcijās, jau ir pieslēgušies. Sāksim, kā vienmēr, ar definīcijām, Bet pirms nodefinēt, kas tas ir tie dievbijības akti, es aicinu jūs pievērst uzmanību diviem jēdzieniem, kas ir ņemti no latīņu valodas. Un faktiski, ja mēs pareizi sapratīsim šos jēdzienus, mēs arī sapratīsim, kas tas ir galu galā tā dievbība un kas ir tie dievbības akti. Un proti, runa ir par, ir par diviem jēdzieniem, kuri latīņu valodā skan pietas un devocija. Es domāju, ka laiku pa laikam šie vārdi arī parādās mm, mūsu leksikonā, jo devot, devocijas vai devotka tas jēdziens, kuru izmantoja Benedikts Krinda, kad um, gatavoja, kad rakstīja savu dienu, savus, savas atmiņas, ja, un kad es gatavoju šo grāmatu, tad sastapos ar šo vārdu. Un pietas laiku pa laikam gadās dzirdēt tādu vārdu kā pīs, tīpaši ne tikai tevs pio, kas pīs, ja, ja, ja mēs tulkotu viņa vārdu uz latīņu valodu, vai arī pāvests, viens no pijiem, ja, kurš uh, savā laikā vadīja, kuri savā laikā vadīja baznīcu. Uh, un šie abi, abi šie vārdi tulkojas vienādi - dievbijīga, dievbijība. Protams, ne burtiski, tūlīt mēs runāsim arī par šo vārdu burtisko nozīmi, bet parasti arī gan pietas, gan devocio uh, tiek tulkoti kā dievbijība. Bet mēģināsim uh, paskatīties, ko šie vārdi apzīmē un kā viņi tiek tulkoti burtiski uz latviešu valodu. Sāksim ar vārdu pietas, kas burtiski no latviešu valodas tiek tulkots, tulkots kā bijība. Jā, nevis bailes, bet tāda bijība, uh, kas arī saistās ar cieņu. Ar vārdu pietas uh, romieši apzīmēja arēju cieņu pret dieviem, uh, pret eh, valsti, pret eh, vecākiem, pret aristokrātiem un tā tālāk. Ar vārdu sakot, ar vārdu pietas, jeb ja bijība, um, parasti tika uzskatīta tāda attieksme, kas ir ārēji ļoti pieklājīga, ārēji ļoti pareiza. Bet vissvarīgākais ir tas, ka akcents šajā vārdā ir tieši uz tādu ārējo attieksmi, uz ārējo attieksmi attieksmes izpausmi. Savukārt vārds devocio eh, no latviešu valodas eh, tiek tulkots kā veltīšanās, tāda sevis uzupurēšana vai upurēšana, un savukārt šis vārds kaut arī viņu var iztulkot kā dievbijība, bet uh, ar šo vārdu romieši apzīmēja tieši iekšējo nostāju. Uh, nevis ārējo, ja, kā es uzvedos, bet iekšējo, kāda ir mana attieksme. Un tieši, ja mēs saprotam šo divu vārdu tādu uh, kopā salikšanu, ja mēs saliksim abus divus jēdzienus, tad mēs arī nonāksim pie ļoti, svarīga, ļoti svarīgas definīcijas. Ko nozīmē dievbijība? Dievbijība ir cilvēka garīgas dzīves ārēja izpausme, kas izriet no viņa cienpilnas attieksmes pret Dievu, tuvāko pasauli un sevi vēlreiz, lai uh, tas mazliet nosēstos mums galvā, un pēc tam es arī šo definīciju paskaidrošu. Divbība ir cilvēka garīgas dzīves, garīgas dzīves ārējā izpausme, kas izriet no viņa cieņpilnas attieksmes pret Dievu tuvāko pasauli un sevi. Tas nozīmē, redziet, šajā definīcijā mēs redzam it kā tādus divus virzienus. Virziens uz āru, tas nozīmē, ka tā arī ārējā izpausme – bet uz āru tiek pausts nevis kaut kāds tukšs saturs, bet iekšējā nostāja. Varētu pateikt, ja cilvēks ir patiešām dievbijīgs, ja viņš eh, ciena dievu, ja viņš dievu mīl, tad tas būs ne tikai viņa iekšējā nostāja, bet būs arī mm, ārējā izpausme šai nostājai. Eh, mēs, kā cilvēki, esam garīgi miesīgas būtnes. Es to nevienu reizi jau esmu atkārtojis, un laikam visu šo lekciju laikā es arī to atkārtošu. Bet, eh, ja cilvēks ir integrāla persona, ja, ideāla gadījumā tā būtu jābūt, tad viņam jābūt saskanīgam tam, kas ir iekšā. Viņā jābūt saskanīgam tas, kas ir viņa iekšā, ar to, kā viņš uzvedās. Ja, piemēram, es kādu mīlu, es arī mm, izpaužu šo mīlestību. Ja man kaut kas nepatīk, tad Es netēloju cilvēku, kuram kaut kas patīk. Šī tāda iekšējā, dziļa iekšējā integrācija izpaužās arī dievbībā. Brīžiem varbūt tas skanēs mazliet tā ķecerīgi, bet nu, neuztveriet to, ka ķecerību, jo noteikti tas tā nav un nav mans nodoms mācīt jūs kaut kādām ļaunām lietām, bet patiešām labāk būtu ja cilvēks ir godīgi nedievbijīgs un netēlo dievbijīgu, jo ja viņam iekšā šīs mīlestības pret Dievu nav, nekā viņš tēlo dievbību, kaut arī iekšēja ir, um, nu, teiksim, tukšums, jā, iekšēja viņam nav nekādas nostājas, viņam nav nekādas attieksmes pret Dievu. Uh, lai to pārbaudītu, tas ir mazliet, maz, mazliet ārpus materiāla tēmam, tēmai, bet nu, tomēr es domāju, ka tas būtu vietā šeit pateikt, lai pārbaudītu, vai tiešām manī ir iekšēja tāda cieņa pret Dievu. Ja, vi, ja es patiešām viņu mīlu, atcerieties, kad mēs bijām runājuši par jūtām, jūtas garīgajai dzīvē, jūtas bija tas indikators. Un eh, šo iekšējo eh, nostāju pret Dievu viegli pārbaudīt. Ja mēs savā dzīvē sastopamies ar, teiksim, zaimošanu, ja mēs sastopamies ar to, ka kāds uh, nicina teiksim, dievu vai svētos vai uh, lietas, kas saistās ar dieva kultu, un mums tas sāp, ja, ja, ja ir kaut kādas emocijas, kas parādās šajā sakarā, tas nozīmē, ka dievs man ir vērtība, kā arī dieva kults man ir vērtība. Un tad jau ar šo iekšējo nostāju var vismaz tā pieļaut, ka tādu dziļāku problēmu nav. Kaut arī problēmas ir visiem un vienmēr, bet tomēr vismaz šajā jomā, nu, mēs tuvojamies normai. Es kādreiz um, mēģināju tam pavērot sevi, uh, arī rakstīju dienas grāmatā, uh, un uzdevu sev jautājumu, kad es lasu kaut kādas ziņas, ja? kaut arī na, viņas nav saistītas ar reliģiju, vai tas izraisa manī kaut kādas emocijas. Un laika gaitā es pamanīju, ka es nevaru vienaldzīgi lasīt ziņas. Vienalga vai notika avārija, vai notiek kara darbības, vai notiek kaut kas labs. Ja, ja tas izraisa manī, manī emocijas, tas nozīmē, ka esmu dzīvs un man ir kaut kāda attieksme. Ja, es vismaz varu sev nemelot. Uh, ir arī tādas ziņas, kuras neizraisa, teiksim, manī kaut kādas lielas emocijas. Ja, un tas ir godīgi jāpasaka, ka nu, šī, eh, šī ziņa vai šī lieta man ir indiferenta. Tas nozīmē, ka man ir vienalga. Tas nav iekļauts manu vērtību sistēmā pārāk augstu. Un līdzīgi ar, ir ar mūsu attiecībām ar Dievu. Mūsu emocijas, mūsu jūtas parāda, vai tiešām Dievs man ir svarīgs, vai tiešām Viņš man ir vērtība. Un līdz ar to, ja es neko nejūtu, tad šajā gadījumā jāuzdod um, jautājums, kas man būtu jādara. Ja. Diemžēl uh, tādas universālas atbildes nav. Es varu, protams, pateikt, nu, tu vairāk lūdzies un būs viss kārtībā. Bet nu, eh, mēs runāsim nākošajā mūsu tikšanās par, ehm, par lūkšanu, un mēs redzēsim, ka lūkšana nemaz nav tad, ehm, tad, tāda metode, ka ietekmē Dievu vai ietekmē sevi pašu. Lūkšana ir kaut kas cits, bet par to mēs parunāsim nākamajā mūsu eh, nodarbībā. Katrā ziņā, ja mēs runājam par dievbijību, atgriežoties, uh, ja mēs mēģinām definēt, kāda ir tāda mm, nu, izmantošu šo jēdzienu veselīga dievbijība, tā ir tāda nostāja, kur tas, kas izpausts uz āru, pilnīgi saskan ar to, kas ir mana iekšā. Tas, ko es pārdzīvoju iekšā, attiecībās ar Dievu, es esmu gatavs un nebaidos izpaust arī ārēji. Es kādreiz par šo lietu biju runājis, un uh, pateikšu godīgi, tas bija tādas iekšējas integritātes, mm, pat varētu teikt, um, vingrinājums, garīgais iekšējas integritātes vingrinājums. Bet uh, savā laikā tas man bija ļoti svarīgs, jo um, kādreiz vēl būdams students, es tomēr tā kā kautrējos, ka esmu kristietis un man ļoti gribējās nu, būt uh, cilvēkam, kuru akceptē, kuru pieņem. Līdz ar to nu, bija tāda man tāda vēlēšanās pielāgoties apkārtējiem. Un kad es biju kaut kur kafejnīcā vai restorānā, tad es pirms ēšanas sākumā ļoti baidījos pārmest krustu. Šis vārds baidīja, baidījos ir pat tas tieši trāpīgs. Ja, es baidījos, jo pirmā doma bija, bet citi taču skatās, un, un kā tas izskatīsies, ka es tagad pārmetu krustu, ko viņi domās par mani. Ja? Un eh, tad es sāku praktizēt tieši uh, publiskajās vietās, ja es, teiksim, esmu kafejnīcā vai restorānā, netik bieži tas gadās, protams, tad vienmēr pārmest krustu. Otrais moments, kas man likās arī m, mm, tāds interesants, ir tad, kad es braucu ar mašīnu, mm, un ja es esmu šosejas vai mašīnu, Eh, ja pilsēta nav liela, mm, liels trafiks, nav lielas kustības, eh, tad es arī pie reizes arī palūdzos rožu kroni. Man, teiksim, tagad ir noskaitīts eh, un atmērīts laiks, ka no mājām līdz kapsētai, ja es braucu uz bērēm, es varu palūkties rožu kroni, veselu, veselu daļu. Ja, es lūdzos ļoti ātri, tāpēc nu, tas jau ir mm, iegājies manā dzīvēm. Un arī man gadījās, kad es braucu pa pilsētu, es taču redzu, ka citi eh, redz mani. Kaut arī varbūt nepievērš uzmanību, bet tik un tā teoretiski mani redz mana mašīnā. Un tad eh, vai man eh, ir kauns vai nav kauns pārmest krustu pirms sākt lūgties rožikoni pa ceļam? Ja. Protams, viegli to darīt pie baznīcas, kad es tikai startēju, bet uh, mazliet grūtāk varbūt, kad brauc ārā no kapiem, ja, kad arī citi tevi redz. Bet Eh, šis vingrinājums bija ļoti vērtīgs. Kaut arī šķiet, tas ir smieklīgi, bet bija ļoti vērtīgs, lai mm, iemācītu sevi pašu to iekšēju integritāti, lai pietas un devocijo. Ja, tā eh, ārēja attieksme un iekšējā nostāja, lai būtu savā, lai būtu saskanīgi viena ar otru. Tas ir mans mazs vingrinājums, mm, kas bija, bija domāts uh, iekšē integritātei, protams, ka katram cilvēkam, arī man līdz tai integritātei vēl tāls ceļš ejams, un ideāli mēs būsim tikai pie kunga, bet tomēr šajā dzīvē vērts to pamēģināt praktizēt. Un tagad, kas tas ir tā dievbība? Vēlreiz atkārtošu šo definīciju un ceru, ka pēc šiem skaidrojumiem tas jau būs mums daudz skaidrāk. Dievbība ir cilvēka garīgas dzīves ārējā izpausme. To, ko es pārdzīvoju iekšēji, praktizējot savu garīgu dzīvi, es to nebaidos un izpaužu arī ārēji. Līdz ar to šī ārēja izpausme izriet no manas cieņpilnas attieksmes pret Dievu, tuvāko pasauli un sevi, jo neiet runa tikai mm, par to, lai, um, lai mani būtu cieņa pret Dievu, viņam, protams, pirmam kārtām, bet arī pret radību, arī pret to, ko Dievs ir radījis. Un šeit es gribu arī pievērst uzmanību vienai lietai – um, diezgan grūti būtu pateikt eh, par cilvēku, ka viņš ir dievbijīgs, ja viņā ir tāda cieņpilnā nostāja pret dievu, bet nav nekādas cieņas pret radību, ieskaitot arī savu tuvāko. Jo, ja mēs runājam par iekšējo integritāti, tad šī integritāte viņa aptver visas mūsu jomas, arī mūsu attiecības ar tuvākiem. Ehm, man ļoti patīk, приестера Павела, Пе, Пе, Пе, Петра Pavliukieviča, mūžīgo viņa mieru eh, poļu eh, priesteri un labas predikotāja, no kura es arī laiku pa laikam kaut ko pasmaļos un no kura īstenībā es arī mācījos runāt spredikus. Eh, nezinu, cik labi tas sanāk, bet nu, vismaz mācījos, pieliku pūles, kurš kādreiz izteica ļoti interesantu domu, kas man dziļi iekrita prātā un sirdī. Uh, Ir cilvēki, kuri domā, ka viņi tik, tik stipri mīl Dievu, ka pat nemīl savu tuvāko. Ir cilvēki, kuri domā, ka viņi tik stipri mīl Dievu, ka nemīl savu tuvāko, bet šajā gadījumā mēs varam skaidri pateikt, ka viņi arī Dievu nemīl. Un tāpēc eh, ļoti viegli paska pamanīt eh, to dievbijīgu cilvēku, vai viņam ir cieņa arī pret apkārtējiem. Ļoti vienkārša lieta, uh, Eh, ko mēs paši varam sevi, kā, kā mēs paši varam sevi, ne, ne, negribu teikt, diagnost, diagnost, likt sev diagnozes, ja, bet uh, sevi pārbaudīt, ko es rakstu sociālajos tīklos, kādas lietas es rakstu, vai es gadījumā nepazemoju citus, vai es gadījumā, jo īpaši, kad mēs rakstam uh, sociālajos tīklos, uh, visbiežāk tas ir diezgan droši, ja, jo pateikt cilvēku sejā ir diezgan, ir daudz grūtāk, uh, nekā uzrakstīt to kaut kādā komentārā, diftīgā vai, eh, vai uzrakstīt kaut kādu postu eh, kaut kādos sociālos tīklos vai uzņemt uh, video ja, un izbļaustīties un izteikt savu necieņu. Dievbijīgs cilvēks, ja viņš patiešām ir dievbijīgs, viņam ir iekšējā cieņas nostāja pret Dievu, un viņa ārēji arī izpaužās, cilvēks nebaidās, jo tas ir viņa vērtības. Protams, šeit vienmēr viss atkarīgs no konteksta, jo, piemēram, ja mēs aizbrauksim kaut kādā valstī, kur kristieši ir vajāti un par krusta zīmi, ja tev draud nāves sots, tad, protams, šajā gadījumā nu, nebūtu prāta darbs arī tā publiski izpaust. Protams, visi ir aicināti uz varonību, bet neviens nevar būt piespiests pie varonības. Bet katrā ziņā uh, ja normālajos apstākļos man nekas nedraud un es baidos to izpaust, tad šajā gadījumā problēma ar to uh, savienošanu starp pietas un devociju, ārējo izpausmi un iekšējo nostāju. Savukārt šī iekšējā cieņa, viņai ir, ir jābūt arī attiecību uz dieva radību. Ja man nav cieņas pret radību, ja, uh, veselīga šī vārda nozīmē, ja, neiet runa par to, ka kakītis kļūtu mans elks, uh, bet ja man ir cieņa arī pret kakīšiem, tad šajā gadījumā mēs varam runāt par to, ka dievbijība ir, nu, pateiksim tā, normas robežās. Bet ja gadījumā cilvēkam ir necieņa pret tuvāko, arī pret savu ienaidnieku, tad šajā gadījumā man rodas patiešām jautājums par dievbijību. Un mm, varbūt jūs zinat, ka pastāv tāda interesanta grupa, viņa ir slēgta, bet nu, tā jau var pievienoties – Э, katoļu grupā Facebookā, un laiku pa laikam es tā brīžiem, kā seriālu, arī paskatos tos komentārus, eh, kuri nu patiešām nu, dažādi ir. Ja? Un tas jau arī parāda mūsu īsto seju, īsto dievbību. Tā kā rezumējot šo mūsu pirmo soli par definīcijām, eh, kā jau teicu, dievbijība ir mūsu iekšējās cieņas ārējā izpausme – Eh, iekšējas cieņas pret Dievu un tuvāko ārējā izpausme, un līdz ar to mums ir šīs divas medaļas, šīs vienas medaļas divas puses - gan pietas, ārējā izpausme, gan arī devocio, tā iekšējā nostāja, un tam jābūt saskanīgām vai saskaņotam savā starpā. Iesim tālāk, un tagad runāsim par dievbijas aktiem, mēģināsim viņus definēt. Kas tas ir tie dievbijas akti? Kas ir dievbija, mēs jau zinām. Dievbijas akti ir reliģiskas darbības, kurās ir iesaistīta gan miesa, gan garīga dimensija, un kuras cilvēks praktiski veids ar cieņu, praktiski veids ar cieņpilnu attieksmi pret dievu, kā arī pret radību, bet no otras puses šo aktu dēļ cilvēks šo attieksmi veido, pilnveido un padziļina. Eh, man brīžiem gadās rakstīt tādus garus teikumus, jo uh, Latvijasiski varbūt tas neskan līdz galam, bet es mēģināšu tagad šo definīciju mazliet atšifrēt, lai būtu skaidrs. Tas ir reliģiskas darbības, pirmām kārtām. Reliģiskas darbības, kuras ir iesaistītas gan miesa, gan arī mūsu garīga dimensija. Tas nozīmē, ka viss cilvēks, nevis tikai daļa no mums, ir iesaistīta katra dievbijības akta, reliģiskajā aktā. Un uh, praktiski ar šiem aktiem mēs izrādām ja, un mm, mēs veicinām šo cieņpilnu attieksmi, ja, mēs izrādām, bet no otras puses, ja mēs pildām šos dievbijas aktus, šie akti mūs pašus pārveido. Un tas ir ļoti interesanta lieta, ka uh, e, dievbijas akti, uh, ja mēs parunāsim tagad mm, par dievu, ja, dievbijas akti uh, Viņi nav vajadzīgi dievam. Kāpēc? Eh, Ontoloģiski, jeb metafiziski, kā kurš vēlās, eh, dievs ir pilnīgs. Tas nozīmē, ka ar saviem dievības aktiem, piemēram, lūgšanām, svēto rakstu lasīšanu un tā tālāk, mēs nepadaram dievu bagātāku. Mēs nepadaram dievu laimīgāku tādā ziņā, ka viņam tas būtu pietrucis, lai viņš būtu laimīgs eh, visā pilnībā. Dievs ir bezgalīgs, un viņa laime, iekšējā laime, ir bezgalīga. Līdz ar to mm, tas ir apmēram tāpat kā izliet krūzi ūdens okeānā, vai okeāns būs pilnāks. Ja? Nu, teorētiski, matemātiski jā, ja? bet no otras puses, vai uh, okeānā būs par vienu glāzi ūdens vairāk vai mazāk, okeānam ir pilnīgi vienalga. Un no vienas puses skaidri jāpasaka, ka dievbijības akti uh, nav domāti tam dēļ, lai um, izdarītu kaut kādu spiedienu uz Dievu, vai kaut kādā veidā viņu ietekmēt, vai kaut kādā veidā viņu padarīt laimīgāku, bet no otras puses, jo arī šai medaļai ir otra puse. Mēs atceramies, ka Dievs mūs mīl ar bezgalīgu mīlestību. Tas nozīmē, ka Viņš nav vienaldzīgs pret šiem dievbijas aktiem. Tas nozīmē, vai savādāk, Viņam šie dievbijības akti ir vajadzīgi, ka mūsu atbilde uz viņa mīlestību. Viņš tos vēlās, bet ne tāpēc, ka viņam kaut kā trūkst. Ja? Viņš to vēlās, jo viņš mīl. Un tas ir liela starpība. Ja, piemēram, cilvēks uh, meklē mīlestību, jo viņam trūkst, jo viņam gribās būt mīlētam, Dievam negribās būt mīlētam. Visa, viņš savā trīsvienībā mīl un ir mīlēts bet viņš ar šo mīlestību dalās un gaida atbildi. Un tāpēc mūsu dievbijības akti šajā gadījumā, vai visos gadījumos faktiski, nepadara dievu mm, mm, laimīgāku vai pilnīgāku. Ne? Nekādā gadījumā dievs ir pilnīgs, bet šie dievbijības akti pirmām kārtām ir vajadzīgi mums. Kāpēc? Jo ne tikai viņi izraisa mūsu, ne tikai mēs izrādām savu cieņu, Bet šie dievbijības akti, mēs tagad runāsim par klasifikāciju, šie dievbijības akti, viņi formē mūs pašus. Viņi palīdz mums pašiem būt, mm, viņi palīdz mums, mūsos veidot šo cieņpilnu attiecību, arī attiecību uz Dievu. Došu jums tādu vienu piemēru, lai tas būtu varbūt vairāk skaidrs brīžiem gadās tādas situācijas, kad uh, kaut kāds, teiksim, trakais uh, vīrietis, kurš nenokā nebaidās, patiešām iemīlās. Ja? Un atrod tādu dāmu, kura tiešām ir viņa atbild uz viņa dziļākam sirds uh, ilgām. Un tāds vīrietis ir spējīgs mainīties. Viņš pārstāja būt bandīts, piemēram, viņš uh, sāk uzvesties pieklājīgi, un vissvarīgākais, viņš netēlo pieklājīgo Viņš patiešām vēlās būt labs eh, vismaz pret šo savu eh, sirds eh, sievieti. Viņš patiešām vēlās mainīties viņas dēļ. Redziet, no vienas puses viņš saģērbies skaisti, viņš nopirks, nopirks ziedus un grib padarīt viņu laimīgāku, bet viņš pats to darot, mainās. Viņš pats kļūst labāks, neskatoties uz to, ka līdz šim viņš bija, nu, teiksim, neīpaši labi uzvedies savā dzīvē un īpaši labi formēts. Tāpēc arī mūsu uh, dievbijības akti, ja, par kuriem, kā jau teicu, tulīt vēl runāsim, uh, mūsu dievbijības akti maina mūs pašus. Tie palīdz mums pašiem uh, būt mm, dievbijīgākiem, lai tas tikai neskanētu kā kāda tautoloģija. Uh, došu vēl vienu piemēru. Uh, kad kāds mūziķis sāk spēlēt kādu mūzikas instrumentu, Viņš nespēlē šo jauno melodiju priekšklausītājiem. Viņš to spēlē priekš sevis. Bet kaut arī viņš to spēlē, spēlē ja, un citi var dzirdēt, galvenais motīvs ir, lai viņš pats iemācītos šo melodiju spēlēt. Līdzīgi ar mūsu dievbijas aktiem. Pirmais mērķis dievbijas aktiem, protams, ir veidot attiecības ar Dievu, bet tieši šie akti pilnveido šīs attiecības. Ja? Viņi formē mūsu attieksmi pret Dievu, šo cieņpilno, at, cieņpilno attieksmi pret mūsu kungu. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par tiem dievbijas aktiem, ja, viņi ir svarīgi pirmām kārtām priekš mums. Mēs nedaram Dievam kaut kādu pakalpojumu, mēs nepadaram Dievu par um, mūsu lūkšanu ķilnieku, uh, Mēs nepadarām Dievu par tādu, kurš ir mūsu debitors, ja, kurš, kurš tagad ir parādā mums kaut ko. Ja es palūdzos, tagad Dievam ir pienākums atbildēt uz manām lūgšanām. Nekādā gadījumā dievbijības akti veido mūsu pašus un padziļina mūsu attiecības ar Dievu. Tā kā tas ir pirmam kārtām, kas būtu jāsaprot runāt par dievbijības aktiem. Bet iesim tālāk. Pamēģināsim tagad klasificēt dievbijības aktus. Ja mēs mēģināsim tā pašķirstīt uh, literatūru, kas attiecas uz garīgu dzīvi, teiksim, garīgas dzīves leksikonu, uz kura es ļoti mm, balstījos, kad uh, gatavoju šo grāmatu, um, kas uh, šis leksikons tika veidots Ljubljanas Katoļu universitātes ietvaros. Uh, tad mēs atradīsim ļoti daudzas dievības aktu klasifikācijas, bet es uh, piedāvāju tikai divus tādus parametrus, balstoties uz kurām, uz kuriem mēs varēsim eh, klasificēt dievbijas aktus. Un eh, šeit ir tādas divas klasifikācijas. Pirmā - darītāja aspektu akcentējoša klasifikācija un objekta aspektu akcentējoša klasifikācija. Es saprotu, ka tas ir ļoti grūti skan, ļoti smagi, nesaprotami uh, uztverēji, bet um, Tūlīt viss būs skaidrs. Atkarība no darītāja personas dievbijas akti tiek klasificēti saskaņā ar to, kādu personas aspektu tie pirmām kārtām izceļ un iesaista. Es atgādināšu, ka dievbijas akti ietver visu cilvēku, bet prāts vai griba parasti ir tā, tā dominējoša mūsu personas daļa, kas darbojas kādā dievbijas aktā. Un tātad, ja mēs akcentējam personu, tad mēs varam pateikt tā, ka ir dievbības akti, kas ir, kurās, kuros vairāk darbojas intelekts, un ir dievbības akti, kuros vairāk darbojas arī mūsu griba. Kaut arī gan intelekts, gan griba darbojas kopā vienmēr. Un tātad tie, kas attiecas uz mūsu intelektu, tas ir skaidrs pats par sevi, ka tie ir dievbības akti, kas pieprasa intelektuālo piepūli. Piemēram, Svēto rakstu lasīšana. Var izmantot arī dažādas metodes. Ļoti iesaku, lūdzu, pameklējiet um, internetā, kas tas ir lekcija divīna, jeb dievišķā lekcija, kā lasīt svētos rakstus saskaņā tieši ar šo metodi. Um, ļoti senā baznīcas metode, kas joprojām ir aktuāla. Um, garīga lasīšana, apcere, garīgas sarunas, piemēram, garīga vadība, garīgas dienas grāmatas rakstīšana eh, un tam līdzīgie. Visas, visi dievbijības akti, kas eh, vērsti uz mūsu reliģisko pilnību ja, un kas skar mūsu intelektu, tas ir tie saucamie intelektuālie dievbijības akti. Bet ir arī cita grupa, eh, kurus mēs saucam par gribas vadīti dievbijības akti. Vēlreiz atkārtošu, ka katra dievbības akta ir iesaistīts viss cilvēks, bet kāda no mūsu uh, personas daļām ir dominējoša, un šajā gadījumā griba. Un tie dievbijas akti, viņi stiprina un arī orientē mūsu gribu uz uh, garīgām vērtībām. Un kas tas varētu būt? Tas ir dažādas asketiskas prakses, piemēram, gavēnis. Nu, paskatīsimies, lai gavētu, nav nepieciešams baigi liela intelektuāla piepūle, lai pateikt sev, es nevaršu vaļā šodien leduskapi, bet tas pieprasa gribas piepūli, jo šajā gadījumā cilvēkam sev jāpasaka, jā, tur stāv skaistas deses rītieša piekdiena, e, mums ir garšīgas deses leduskapī, bet es šodien nevēlos viņas ēst, jo piekdiena, jo e, es vēlos pagodināt kunga ciešanas. Un tas ir dievbības akts, gribu atgādināt, kad mēs runājam par askezi, tā nav diēta, tas ir dievbības akts, jo viņš ir asketiskais dievbības akts, jo, viņš, eh, jo viņa pamatā stāv eh, reliģiskā motivācija. Un cilvēks ar šo uh, eh, dievbības aktu, uh, kuru, jo akt, a, a, um, asketiski akti ir dievbības akti, vēlās stiprināt savu gribu savas attiecībās ar Dievu. Eh, piemēram, es arī laiku pa laikam priekš sevis arī lūkšanu pieskaitu pie uh, eh, grības dievbības aktiem, jo man gadās arī, kad diena ir ļoti pilna, piemēram, ka man šodien es faktiski nodzīvoju pusi dienas pa slimnīcu, kalpojot tur, pusi dienas eh, pa kapsētu, kalpojot tur, ja, un vēl bija ieskries veikalā un uh, mazliet patrenējos, bet visu laiku bija tā uh, tā piepūle un gribēs apsēsties un pateikt, nē, es negribu neko darīt. Ja es gribu apsēsties mierīgi savā istabā un palasīt kaut ko interesantu vai paskatīties filmu, bet nu pienākumi sauc. Un tā es savu gribu orientēju uz to, ka Dievam par godu es vēlos izpildīt visus pienākumus, kas man šodien uzliktas vai kurus es sev biju uzlicis, eh, lai mm, diena būtu pagājusi neveltīgi. Ja? Tas ir gribu orientējošie dievbijas akti. Uh, gribu tikai pielikt klāt vēl, kaut arī dievbijas akti ir strikti reliģiski, bet tomēr mēs tā mm, ar tādu mm, zināmu pieļau, tādu pieļaujumu, nezinu, vai latviešu ir tāds vārds, es pieļauju, ja, ka mēs varam arī mūsu asketiskus, asketisko piepūli, kas saistās arī ar pasaules dzīvi arī pieskaitīt pie dievības aktiem. Piemēram, kungs, arī tev par godu es vēlētu, vēlos šodien um, izmazgāt savu istabu, lai viņa būtu tīra. Man, ne tikai man būs patīkami, bet arī tev par godu. Kungs, tev par godu es rūpēšos par savu veselību ja, un uh, došos pie ārsta. Tev par godu es sakārtošu kaut kādas lietas, kuras sen nav nebija sakārtotas, bet prasījās pēc sakārtošanas. Tā kā redziet, uh, Pie dievības aktiem, kas orientē mūsu gribu, mēs varam pieskaitīt gandrīz visu to asketisko, um, asketisko darbību kopumu. Jā. Līdz ar to ļoti, ļoti, ļoti iesaku arī asketisko piepūli veikt tieši dievības garā, jo tas veido mūs pašus, jā, un, protams, neatstāja arī dievu vienaldzīgu. Bet pastāv arī vēl viena klasifikāciju metode – attiecību uz dievbības aktiem, un šī klasifikācija ir atkarīga no objekta. Ko tas nozīmē? Uz kurieni ir orientēta mūsu, orientēts mūsu prāts un griba, faktiski kas ir šo dievbības aktu saturs. Un šeit uh, viss ir ļoti vienkārši. Dievbības akti var būt kristoloģiskie, tas, kas saistās ar Kristu, kas orientēta uz viņa personu, uz pestīšanas vēsturi, un, piemēram, viss, kas saistās ar Kristu, evaharistijas godināšanu, dalība svētajā misē, adorācija, eh, komunija, arī garīga komunija, ja, eh, visādas lūkšanas, kas eh, attiecas uz Kristu, piemēram, Jēzus, Krist, Jēzus sirds litānija. Ehm, arī rūžakroni zināmā mērā arī jā, varētu pies, būt pieskaitāms pie šiem dievbības aktiem, jo mēs taču rūžakroni laikā apceram pestīšanas vēstures kaut kādus posmus vai kaut kādus notikumus. Kristus ir centrā, kaut arī mēs nemitīgi atkārtojamies, ir sveicināta Marija. Ir arī dievbijības akti, kas saistās ar kunga ciešanu apcerī. Tīpaši lielajā gavēnī mēs ejam krustaceļu vai lūdzamies rūktas asaras, ja, arī šo dievbijības aktu. Un es atceros, kad es biju ministrants, uh, Eh, vēl Kristus karaļos Rīgā, eh, un eh, parasti rūktas asaras toreiz dziedāja mm, pēc galvenās svētās mises, pēc summas, un man nepatika lielais gavēnis, jo vēl bija nu, kaut kāds laiks, bija aizņemts ar kaut kādiem man neīpaši skaidriem dziedājumiem. Bet kad es iemācījos, kad es par, paskatīju mm, šo um, lūkšanu grāmatu, kas, kad es paskatījos, kas tas ir, tā, tā, tas, lūkš, tas rūktas asaras, kāda ir tematika, palasīju par šo uh, lūkšanu, tad man sāka viņam patikt. Jā, un tagad es ar lielu prieku, kā priesteris, arī piedalos uh, dziedājumos Lielajā Gavēnī, uh, kad man ļoti patīk īstenībā rūktas asaras, jo izrādās, ka viņas nav tik garas, var nodziedāt pa 15 minūtēm, uh, bet uh, apcerēt arī Kristus uh, ciešanu noslēpumu un arī visvētākās jaunavās Marijas ciešanas. Ja, tā kā redziet, viss, kas orientēts uz Kristu, tas ir tie dievbības akti, uh, tā saucamie kristoloģiskie. Bet katolicībā arī ļoti izplatīgi izplatīti ir marioloģiski dievbības akti. Uh, tas pats rožikronis arī, bet uh, litānijas svētākās jaunās Marijas godam, tā saucamās stundu dziesmas, uh, Nezinu, vai um, latviešu ir dažas draudzes, kur praktizē, bet ne visas. Bet pie mums draudzē gan uh, poļu valodā dzied godinkas, uh, gan arī latviešu valodā laiku pa laikam var dzirdēt. Uh, tie arī dievbijas akti, kas attiecas uz visvētākās jaunās Marijas cieņu, ja, cieņas izpausmi pret viņu. Nu, protams, arī nevar pietrūkt arī um, hagi, hagiogrāfisko vai hagioloģisko uh, Tas nozīmē, ka mm, kad tiek izpausta cieņa arī pret, pret kaut kādu svēto, jā, drīz februāris, un mums būs arī svētā blazija, e, sveces e, liks mums pie kakla kā tāds simbols, e, ka viņš svētā mūs, tas svētais blazīs, gan arī būs svētā sagates maizes pasvētīšana un ūdens pasvētīšana, jā, tā kā arī šie dievbības akti, kas vērsti, lai izpausta arī cieņu, uh, arī tiem svētajiem, kas ir svarīgi mūsu dzīvē. Nu, kaut arī ļoti interesanta lieta, varbūt ne katrs pamanīs, bet, teiksim, vārdu diena, ja, kad mēs svinam sava svēta aizbildņa svētkus, kura vārdu mēs nesājam, kura, kura, kura vārdā mēs esam nosaukti. Arī dievbības akts, kā es to pareizi viņu nosaucu, hagiologiskais, kas arī veido mūsu attiecības ar kādu konkrēto svēto, uh, svēto sadraudzības ietvaros. Un, protams, arī šeit mēs varam pielikt vēl klāt arī mūsu cieņu pret mirušajiem, lūkšanas par viņiem, kapu sakārtošana, kapu svētki. Jā. Periodiski mēs arī varam palūgt nocelebrēt svēto misi par mūsu mirušajiem. Starp citu vēlos arī uh, ieteikt vienu ļoti labu praksi. Uh, vismaz reizi gadā palūgt uh, priesteri baznīcā uh, lai nocelebrē misi par uh, visiem uh, mūsu ģimenes mirušajiem un vienu svēto misi par visiem mūsu ģimenes dzīvajiem. Ne tikai gaidot kaut kādu uh, īpašu gada dienu, jā, ne tikai sakarā ar dzimšanas dienu, bet vienreiz, vienreiz gadā par visiem mirušajiem, ģimenes mirušajiem, vienreiz gadā par visiem dzīvajiem. Pat nevajag saukt visus vārdā, jo varbūt nav, tas nav pat iespējams, bet nu, par visiem uh, teiksim, nezinu, ar Tjomovu ģimenes mirušajiem, ja, vai par visiem uh, devēja nodoma mirušajiem. Ja, un pilnīgi pietiek, jo Dievs taču visus vārdus zina, zina uh, viņiem pašiem arī būs prieks tur, kā par viņiem atcerās. Un arī, protams, viena svētā mise gadā par visiem uh, dzīvajiem. Un redziet, pilnīgi pietiek. Es kā priesteris man ir tā privilēģija, ka es varu pats nocelebrēt, nevienam nav jāpasūta, uh, Un es reizi gadā nocelēju svēto misiju par visiem manas ģimenes mirušajiem, un vienu svēto misiju arī par visiem dzīvajiem. Ja man ir uh, brīva iespēja, brīva intencija, tad es nu arī nocelebrēju tuvākas ģimenes arī dzimšanas dienās, arī par viņiem svēto misiju, brīžiem arī apvienoju. Tiem, kuriem šajā mēnesī ir dzimšanas dienas, es viņus arī pieminu šajā mēnesī. Tā kā redziet, mēs varam arī um, veidot arī paši kaut kādā veidā šos dievības aktus, veicināt viņus. Jā. Galvenais tikai pielikt mazliet intelekta, jā, kā mēs varētu to izdarīt. Bet tas ne tikai iet par labu mūsu tuviniekiem, bet tas arī formē mūsu pašus. Jo, nu, iedomājieties, eh, vai eh, es varu ienīst cilvēku, par kuru es lūdzu, lai priestries nocelebrē misi, vai es varu turpināt ienīst to, par kuru es lūdzos. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti mm, ieteicama lieta attiecībā uz mūsu mm, garīgo izaugsmi, protams, un attiecībā uz mūsu dievbijību, ja mani dievbijība sakti vērsti arī uz to pusi, lai neienīc savu ienaidnieku. Ja mēs palasām ziņas un paskatīsimies uz dažādiem pasaules diktatoriem, tad brīžiem gribās vēlēt viņam nāvi, un noteikti daudzi to dara, uh, un jo vairāk arī daudzi kristieši to dara, bet rodas jautājums, vai tas ir kristīgi, ja? jo mēs mīlam savu tuvāko ne tāpēc, ka viņš to ir pelnījis. Ja? Visbiežāk uh, lielāka cilvēku daļa nav to pelnījuši, vai liela cilvēku daļa nav to pelnījuši, bet ja Dievs viņus mīl, vai es drīkstu uh, atļaut dot sev tiesības uz naidu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mūsu dievbijības prakses tieši palīdz eh, neieslīgt eh, šajā ceļā uz leju, ja? Eh, ne, ne, nekrist lejā, dodot sev tiesības uz naidu. Tā kā tas ir ļoti svarīga lieta, ka dievbijības akti pasargā mūs pašus no tā ļaunuma, uz kuru, diemžēl, pirmgrēka dēļ mēs esam atvērti, pat ļoti atvērti. Un pēdējā lieta, par kuru es gribētu šodien parunāt, Kaut arī tas nebūs varbūt īsi, kaut, bet no otras puses es centīšos arī būt lakonisks. Tas ir dievības aktu deformācijas. Kāpēc es par to gribu parunāt? Ne jau tāpēc, lai kādu nosodītu, kaut arī man kā priesterim arī bieži vien gadās redzēt dažādas deformācijas un arī palīdzēt kādam tikt skaidrībā ar savu dievbību, tomēr man šķiet, ka mūsu zināšanai, mūsu teoloģiskai erudīcijai, tas būs ļoti vērtīga lieta, jo noteikti starp šām deformācijām eh, laiku pa laikam var pamanīt arī sevi pašu. Vismaz es sevi gan, tie, protams, neteikšu kur, bet eh, vienā otrā no šīm deformācijām arī biju pamanījis. Tātad parunāsim par deformāciju pirmam kārtām, lai mēs zinātu, kā nav jādara. Nevis tāpēc, lai tagad ar pirkstu bakstītu un teikt, tu esi, tu esi, tu esi, ja? tāds un tāds. Tātad divības aktu deformācijas. Kāpēc vispār es vēlos arī vēl viens motīvs, kāpēc es vēlos to parādīt? Neviens no mums nav spējīgs ielīst otram cilvēkam galvā un sirdī. Brīžiem šķiet, ka nu, mēs redzam cilvēku, viņš ir pilnīgi normāls, šķiet adekvāts, bet laiku pa laikam viņa pēc viņa uzvedības, pēc tā, ko viņš saka, vai pēc tā, ko viņš raksta, vai pēc tā, ko viņš uzvedās, var saprast, kas tas ir par cilvēku. Un dievbijības deformācijas tas ir ļoti labs um, tāds verifikācijas, uh, ļoti laba verifikācijas iespēja, uh, pārbaudīt, kāds ir cilvēks, pirmkārtām, kāds esmu es. Jā, jo pirmkārtām, protams, versīsimies, versīsim mūsu uzmanību uz sevi pašu. Tātad, ja mēs paskatīsimies uz tām deformācijām, tad mēs varam pa, pa, e, ieraudzīt tādas divas lielas grupas. Pirmā, kad pārāk liels akcents tiek likts uz reliģisko aktivitāti. Par ko iet runa? Uh, Pirmām kārtām gadās tā, ka cilvēks uh, sāk uzskatīt, ka dievbijības sakti um, darbojas automātiski. Tas nozīmē, ka jo šo dievbijības aktu ir vairāk, jo ir labāk. Ja šo dievbijības aktu ir mazāk, tad ir sliktāk. Ja? Un cilvēks sāk uzskatīt, ka šie dievbijības akti uh, darbojas gandrīz kā magiski. Tas nozīmē, jo vairāk lūdzos, jo lielāk esmu Dieva draugs. Ja? Es atceros, ka gan viens no seminaristiem teica, ka viņam kāds bija ieteicis, un pareizi bija ieteicis, ka tev ir daudz jālūdzās. Bet aiz šī ieteikuma daudz jālūdzās, eh, tomēr ir nepieciešams arī zināmā veidā, zināmā veidā paskaidrojums, ka šīs daudz jālūdzās nemaz nenozīmē, ka tu automātiski būsi labāks, dievbijīgāks, svētāks un tā tālāk. Jo ir cilvēki, kuri lūdzās ļoti daudz, kuri var pavadīt stundas lūgšanā, bet vienlaicīgi iziet ārā no baznīcas, arī ir spējīgi nolādēt arī savu tuvāko, ja viņam kaut kas nepatika. Vai sākt saukt citus par, tur, par bezdieviem, par neiegām un tā tālāk, jo viņam šķiet, ka viņš taču ir labs, jā, bet citi pārējie, nu tā, vidēji. Jā. Tā kā šajā gadījumā tas pirmais liet, pirmā lieta, kas eh, ļoti bīstama, Tas ir tas saucamais sakrālisms, ja, jo vairāk šo dievībā saktu, jo šķietami uh, labāk. Ne? Šajā gadījumā uh, šeit nav tas pilnas korelācijas. Protams, tas nenozīmē, ka, uh, ka ja dievība saktu nav, tad arī ir labi. Ja? Mēs par to runāsim uh, tagad vēl otrajā, kad runāsim par akcentu uz laicīgu darbību, bet katrā ziņā ļoti svarīgi atcerēties, ka sakrālisms ir tas nav, eh, tā ir jau deformācija. Ja, dievbība, ja es padaru savu dzīvi pilnīgi atkarīgu tikai no dievbības aktiem, ja to nav, vai ja kāda citā dzīvē to nav, tad es viņu uzskatīšu automātiski par bezdievi. Ja, noteikti tas tā nav. Ok, pamēģināsim tagad iet tālāk. Mm. Ah, aizmirsu vēl pateikt, a, ko darīt, ja cilvēks ir iekritis sakrālismā. Eh, šajā gadījumā es vienmēr iesaku pievērst uzmanību attiecībām ar Dievu. Ļoti vienkārši. Padomā pats, ko tu gribi panākt ar šo dievbijas aktu. Tu gribi eh, izdarīt dievam kaut ko patīkamu, tāpat kā vīrietis dāvinā savai sievai ziedus, ja viņš vēlās izdarīt viņai kaut ko patīkamu, vai tu vēlies tikai nopirkt uzmanību ja tu vēlies, ja, ja dievbijība saktā mana uzmanība vērsta uz Dievu, nevis lai es būtu pilnīgs, bet es vēlos viņu mīlēt, tad viss ir kārtībā, tad sakrālisms pazūd, un uh, došu jums konkrētu piemēru. Man kā priesterim ir pienākums mm, lūgties stundu liturgiju, lūgties breviāru, un parasti uh, man tam ir laiks, bet gadās arī tādas dienas, kad es esmu uz kājām no rīta līdz vakaram. Un eh, kad esmu jau vakarā ticis pie, eh, pie brīva laika, varētu teikt, pie gultas, eh, un paliek vēl nenoskaitītas lūkšanas brevjārā, es, protams, cenšos tos noskaitīt, bet arī laiku pa laikam gadās, ka es aizmiegu faktiski ar tādu nostāju, tagad mazliet pagulēšu, tad palūkšos kompletoriju, un tad iešu gulēt. Un brīžiem gadās, ka es vienkārši aizmiegu un tad līdz rītam, ja, un kompletorijas paliek, uh, izpaliek faktiski. Un ja man būtu sakrāliskā domāšana, tad es pateiktu, ojei, traģēdija. Ja? Uh, bet šajā konkrētajā gadījumā es vienmēr saku, kungs, taču redzi, ka es gribēju palūkties, bet nu, eh, man nesanāca, ja, jo es vienkārši aizmiegu. Tāpēc lūdzu, tu man piedod, jā, bet nu, es apsolos, ka es centīšos vairāk šīs lūkšanas noskaitīt agrāk, pirms gulēt iešanas. Jā. Un šajā gadījumā cilvēks neiekrīt sakrālismā, jo viņa uh, uzmanības lokā pirmam kārtam ir attiecībās ar Dievu, nevis uh, lūkšanu skaits. Ok, un tagad mēģināsim iet tālāk. Pastāv vēl viena deformācija, kuru mēs saucam par hierarhismu. Ko tas nozīmē? šī, šīs deformācijas pamatā, ka īstenībā katras deformācijas pamatā stāv pareiza nostāja, ka reliģiskie akti, ticības akti, viņi ir svarīgāki par laicīgo dzīvi. No vienas puses tā ir taisnība, ja, jo mūsu attiecības ar Dievu ir vissvarīgākās attiecības mūsu dzīvē. Tikai aiz šīm attiecībām seko jau attiecības ar savu tuvāko. Tomēr Pārspīlējums ir tanī, ka cilvēks sāk devalvēt um, laicīgas dzīves darbības. Hierarhismā, jeb varētu pareizāk pat pateikt antihierarhisms, jo tā ir antihierarhija, kaut arī uh, garīgas dzīves leksikons to sauc tieši par hierarhismu, uh, notiek tāds pārspīlējums, ka uh, cilvēks tik uh, daudz pievērš uzmanību reliģiskam praksēm, uh, ka atstāja novārtā visu pārējo. Tas spilgts piemērs ir, iedomāsimies tādu situāciju, kā ģimenes tēvs ja, pēkšņi atklāja sevi tādu aicinājumu un būt dievbīgam un tā tālāk, bet viņš pavada tik daudz laika baznīcai, ka vairs ne, nepietiek laika sievai un bērniem, nepietiek laika darbam, lai um, izpildītu savu, sava aicinājuma pienākumus. Tas pats arī var gadīties arī klostera ļaudīm. Būt dievbijīgam, tā ir laba lieta klosterī, bet ja cilvēks saka, ka es uh, tagad lūkšos mistiski un es neiešu tīrīt kartupeļus pusdienām, nu šajā gadījumā rodas, rodas jautājums. Uh, ja es nemaldos, laikam Avilas Terēze uh, rakstīja par to, mm, es tagad nepateikšu, kur un vai tiešām tā bijusi viņa, uh, bet viņa rakstīja, laikam viņa rakstīja par to, ka klosteros eh, dažas klostera māsas, protams, tas nav hierarhisms tīrā veidā, bet dažas klostera māsas eh, pārdzīvoja kaut, kādas, kaut kādu mistisko pieredzi, varbūt īsto mistisko pieredzi, bet šī pieredze neietekmēja viņu dzīves, un viņas izmantoja šo eh, dievbijību, lai nestrādātu. Ja, lai, lai citi strādā, bet es šeit mierīgi savā cellē lūkšos, ja, bet īstenībā jau nevis lūkšos, bet atpūtīšos. Katrā ziņā šeit, protams, nav hierarhisms tīrā veidā, kā jau teicu, bet uh, bieži vien uh, mehānisms ir ļoti līdzīgs. Cilvēks pārstāja pildīt sava aicinājuma pienākumus. Iedomāsimies, ka es kā priesteris pateikšu, es nebraukšu uz slimnīcu pie slimā, es nebraukšu uz bērēm, jo man tagad jālūdzas breviārs. Ja? Un šajā gadījumā tas būs hierarhisms, ja? jo es nepildu, nepildu savu aicinājumu pienākumus, Kaut arī skaitīt brēviāru arī ir mans pienākums, ja? arī aicinājuma pienākums. Bet šajā gadījumā cietīs arī citi cilvēki. Tā kā divas lietas, kad tiek akcentēta šī uh, reliģiskā dimensija, kad es uztveru, kad ir sakrālisms, jeb es uztveru dievību saktu magiski un skaitliski, vai tas ir hierarhisms, kad es uzskatu, ka uh, laicīga dzīve un laicīgi pienākumi vai zemāki pienākumi, viņi nemaz nav svarīgi. Ja? Un es pat uh, nepildu pat to, kas attiecas uz manu, mana aicinājuma pienākumiem. Tā kā šeit ir, šeit ir tā lieta. Bet nu, tas vēl nav viss. Šajā gadījumā bieži vien mēs varam sastapties ar ļoti interesantu pārmetumu arī no garīdznieku puses. Vismaz es uh, šos pārmetumus pats personīgi esmu dzirdējis. Protams, es nesaukšu garīdzniekus vārdā, bet daži garīdznieki var veicināt to hierarhismu un arī sakrālismu starp citu ar vienu ļoti mm, šķietami nevainīgu tādu, mm, ne, tādu vienkāršo pārmetumu. Jūs esat pārāk pasaulīgi, pateiks priesteris vai klostera loceklis uh, lajām. Jūs esat pārāk pasaulīgi, bet jāskatās uz Dievu, jābūt dievbijam un ticīgam. Šķiet, ka viss ir pareizi pateikts, bet no otras puses lajam, laicīgam cilvēkam ir arī laicīgie pienākumi. Viņam jāstrādā, viņam jāaudzina bērni, viņam jāiet uz darbu, viņam mm, jākopj māja, viņam jāmaksā rēķini un tā tālāk, un viņam vēl jālūdzās. Un ja tagad pēkšņi priesteris eh, pateiks, nu vot, eh, cilvēks tā iestrēdzis savās laicīgajos darbos, ka viņam nav laika lūkšanai. Nu, man rodas pārmetums, bet nevajag salīdzināt citu ar sevi, jā, jo man kā priesterim e, ir pat pienākums atrast laiku lūkšanai, un es to cenšos darīt, bet ne, visam, ne visiem cilvēkiem ir tā, tāda iespēja. Brīžiem gadās, ka ir iespēja tik ātri no rīta palūkties un pa ceļam autobusā, ja, un pēc tam vakarā jau pie, pirms gulētiešanas. Ja. Tā kā šeit ir tā lieta, ka Darbie priesteri, ja jūs skatāties, esiet ļoti uzmanīgi, lai neparmest lajiem, ka viņi ir pārāk pasaulīgi. Bet tagad mēs vēl pāriesim pie deformācijām, divības deformācijām, kas, kad akcents, pārāk liels akcents, tiek likts uz laicīgo aktivitāti. Un proti, viena no šīm deformācijām ir tā paša hierarhisma uh, uh, otra galējība. Un mēs varētu pateikt tā, tas moto skan tā. Ir jāstrādā savā tuvāka labā, nav ko terēt laiku lūkšanām. Mēs varētu tādu no, nodefinēt šo hierarhismā otro galējību. Šajā gadījumā dievbijības akti tiek atstāti novārtā, jo akcents tiek pārlikts tieši uz to laicīgo darbību. Un šeit šis parametrs, esi pārāk laicīgs, viņš tieši būs vietā. Ja, un šajā konkrētajā gadījumā, ja cilvēks mm, pat uzskata lūkšanu par nevajadzīgu, vai dievbības aktus, pateiksim plašāk, par nevajadzīgiem, uzskata to par laika terēšanu, ja, nu tad šajā gadījumā mēs sastopamies arī ar to kārtējo deformāciju. Ja, un, piemēram, tādam cilvēkam pusstunda adorācijas baznīcā vai desmit minūtes adorācijas baznīcā, vai rožakroņa lūkšana, vai atnākt uz baznīcu pusstundu agrāk, lai sagatavoties misijai, tad tādam cilvēkam tas liksies laika terēšana, jo taču tik daudz darba, tik daudz laba pat var izdarīt uh, savā tuvākā labā pa to pusstundu. Un šeit, protams, tā ir otra galība. Kā jau teicu, visas deformācijas tas ir normas galības. Ja? Un šeit ir viena no galībām, no kurām ir jācenšas izvairīties. Ja? Un šajā gadījumā uh, arī kā vienmēr ir nepieciešams nu, veidot to pareizo savu vērtību hierarhiju, ka attiecības ar Dievu ir pirmās attiecības, kas ir svar, vissvarīgākas mūsu dzīvē, un, protams, tas veicina arī tuvāk mīlestību. Bet pastāv arī vēl viena galējība, vēl radikālais dievbīgas, dievbības aktu deformācijas veids, kuru mēs varētu nosaukt vēl ar vienu ļoti slavenu teicienu – Es savā sirdī ticu, bet nelūdzos un uz baznīcu neeju. Arī šeit, šajā gadījumā, šī deformācija, tas ir nu, tiešā veida dievbijas deformācija, kad ir dievbijas pilnīgs trūkums. Jo, un šī deformācija, manuprāt, viņa ir visgrūtāk mm, labojama. Viņa ir visvieglāk, tajā ir visvieglāk iestrēgt, bet to ir ļoti grūti pēc tam labot. Kāpēc? Jo, nu, jo šajā gadījumā cilvēks ļoti pārliecināts, ka viņam ir taisnība. Jo priekš kam, ja sirdī es ticu, bet priekš kam tie melnsvārči, priekš tam tie, tie liekuļi visādi, priekš kam uh, tas baznīcas, ja, tas struktūras, ja es varu brīvi ticēt Dievam savā sirdī. Bet es atceros tādu gadījumu, no šīs dievbijas deformācijas mani izrastēja viens no mm, grieķu katoļu priesteriem, kas kādreiz bija stājies pie Marijāņiem, tagad viņš jau ir mūžībā, bet viņš ar ļoti vienkāršu teikumu kādreiz man ir izrastējis tieši no šīs, šīs deformācijas. Es arī savā laikā, kad biju jauns, biju pārliecināts, ka nu, es sirdī ticu un es lūkšos tikai tad, kad man sirds līgs. Ja, A, ja es nevēlos lūgties, tad priekš kam lūgties? Un šis um, priesteris mūžīgo mieru viņam, protams, eh, viņš, kā, viņš pateica tā, iedomājies situāciju, ka tu piecus gadus negribēsi lūgties. Tad ko tu piecus gadus nelūksies? Un tas man lika padomāt, ja? jo no vienas puses, ja es sirdī ticu priekšām tā ārējā izpausme, bet tieši šajā deformācijā mēs redzam, ka mums iekšā ir tā devocija, un mēs nevaram pateikt, ka cilvēks, kurš iekritis šajā deformācijā, ka viņš nav ticīgs, ka viņš ir ļauns. Nē, viņam ir tā iekšēja devocija, ja, jeb uh, cieņpilna nostāja, kas ir iekšā. Bet viņš uh, ierobežojas ar to un pilnīgi izsvitro no savas dzīves to pietas, jeb to ārējo uh, iekšējas nostājas izpausmi. Un tad tas ir apmēram kā, kā pusi no pirāga. Ja, kā vienu pusi es apēdu, bet otro pusi es atstāju, viņš nav vajadzīgs, nav garšīgs. Bet šajā konkrētajā gadījumā uh, Eh, parādās tieši mm, šī problēma, ka ja man nav tas ārējais izpausmes, ja es to nepraktizēju, tad arī arvien mazāk būs tā cieņa pret Dievu. Tas nozīmē, ka šī deformācija um, noved līdz tam, ka cilvēks paliek tikai deklarāciju līmenī, ka viņš ir ticīgs, bet īstenībā ticīgs nav. Ja, teiksim, nezinu, es atceros, varbūt, kaut, varbūt jūs arī esat dzirdējuši tādus nostājus, esmu, esmu katoliskais ateists vai esmu pareizticīgais ateists. Nē, pasaki godīgi, tu esi ateists, nav ko līst eh, tajā kultūrā, eh, kas tev ir pilnīgi sveša pēc savām vērtībām. Ja? Labāk dzīvot ar savām vērtībām, labāk būt godīgam. Bet šajā gadījumā tieši līdz tam arī var nonākt, ka cilvēks nu, pa, pilnīgi pārstāj uztvert Dievu nopietni. Jo nu, jā, viņš, viņš tur sirdī kaut, kaut kam viņš jau tic, jā, bet šeit arī rodas arī zināmā mērā sinkrētisms, jo cilvēks uh, pieņem savā mm, pasaules redzējumā arī elementus, kuri ir pilnīgi pretrunā ar atklāsmi. Jā, ne, nevis, nevis tikai nesaskan, bet pilnīgi pretrunā. Jā, un tad uh, šeit rodas pēc tam seko arī morālie dilemāti, jā, kurus cilvēks atrisina par labu grēkam. Uh, Un e, šeit arī tas ir tas, ir tas ceļš uz leju. Ja? Tāpēc arī e, ne, nu nepastāv e, ticu sirdī, bet, bet arī neizpaužu. Ticu dievam, bet atmetu baznīcu, kas ļauj man praktizēt arī šos dievbijas aktus. Ok, es domāju, ka ar to mums arī šodien pietiek, jo mēs tik un tā nosēdējam veselu stundu. Es ceru, ka tas, par ko es biju šodien runājis, mums ir nodare, noderējis, bet mēģināsim veikt tādu nelielu rezumēju. Mēs parunājam šodien par uh, dievbību un dievbības aktiem. Mēs sākumā bijām pateikuši par to, bijām runājuši par to, ka pastāv divi virzieni - devocija, jeb iekšēja nostāja un pietas, ārējā izpausme. Un dievbība Tā ir mūsu iekšējais nostājas ārējā izpausme. Mēs bijām parunājuši, parunājuši par dievbijas aktiem, kādi tie ir, atkarībā no, no tā, kādu daļu no mūsu personības tie iesaista, intelektuālo vai volitīvo, jeb mūsu gribu. Uh, un mēs bijām parunājuši arī par dievbijas aktiem atkar, atkarībā no satura, tie kristoloģiskie, marioloģiskie, jeb hagioloģiskie, jeb kas attiecas uz Kristu, Dievmāti un pārējiem svētajiem un arī uz mūsu mirušajiem. Un mēs bijām parunājušie par, arī par dievbijas aktu uh, deformācijām, sakrālisms un hierarhisms, un arī kas, kas pārāk pārmērīgi akcentē to reliģisko pusi, eh, un mēs bijām parunājuši par, diviem, par divām deformācijām, kas izslēdz, eh, noraida vai pilnīgi izslēdz eh, to arējo izpausmi, un kas pārmērīgi akcentē tieši laicīgo aktivitāti. Lai ar to mums šodien pietiek, un redzēsimies un dzirdēsimies ar jums pēc divām nedēļām. Visu labu, uz redzēšanos un līdz nākamajai reizei, draugi! Atā! Paldies par uzmanību! Ceru, kaut kas jums kļuva skaidrāks. Līdz nākamajai reizei, jūsu priesteris Dmitrijs.